إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون Mungu wenu ni Mungu mmoja lakini wasioiamini akhira nyoyo zao zinakataa nao wanajivuna la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin Hapana shaka kuwa hakika Mwenyezi Mungu anayajua wanayoyaficha na wanayoyatangaza kwa hakika yeye hawapendi wanaojivuna wa idha qila lahum madha anzala rabbukum qalu asatirul awwalin na wanapoambiwa kateremsha nini Mola wenu mlezi usema hadithi za kubuni za watu wa kale liyahmilu awzarahum kamilatan yawma alqiyamati wa min أوزار alladhina yudillunahum bighayri ilm ala saa ma yazirun ili wabebe mizigo yao kwa ukamilifu siku ya kiyama na sehemu ya mizigo ya wale wanaowapoteza bila ya kujua. Angalia, ni maovu mno hayo wanayoyabeba. Allahu akbar Allahu akbar La imekwisha wekwa wazi kwa kila dalili kwamba hakika Mungu wenu anayepasa mumwabudu peke yake ni Mungu mmoja ambaye hana mshirika wake. Na juu ya hayo wale wasioamini kufufuliwa na kuhesabiwa nyoyo zao zinaukataa upuki wake, kiburi chao kinawazuia kufuata haki na kutii. Hapana shaka kwamba Mwenyezi Mungu anayajua anayoyaficha na anayoyatangaza ikiwa ni itikadi au maneno vitendo naye atawahesabu kwa yote hayo na atawaadhibu kwa kiburi chao kwani hakika yeye subhanahu hawapendi wanaojivuna hata hawataki kusikia haki na kuifuata na wakiulizwa hawa makafiri wanaojivuna Mola wenu mlezi kamteremshia nini Muhammad wao hujibu kwa inda hayo wanayodai kuwa Mwenyezi Mungu kamteremshia si chochote ila uzushi na upuuzi utunga watu wa zamani na yakayanukulu na akawa akariri tu. Wanasema hayo ili wazuie watu wasimfuate mtume wa Mwenyezi Mungu. Na mwisho wa kuishia mambo yao ni kuwa wataadhibiwa siku ya kiyama kwa adhabu ya upotovu wao kwa ukamilifu na adhabu ya baadhi ya watu waliokuwa wakiwahadaa na kuwadanganya mpaka wakapotea bila elimu wala kuchungua. Zingatia ewe mwenye kusikia kwa huovu wa madhambi wanayoyafanya vipi ukali wa adhabu watayopata.